Sura 96. Al-Alaq Ugrušak Mek 19 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Iqra bismi rabbika alladhi khalaq Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara خلق الإنسان من علق stvara čovjeka od ugruška اقرأ وربك الأكرم Čitaj, plemenit je gospodar tvoj الذي علم بالقلم koji poučava peru علم الإنسان ما لم يعلم koji čovjeka poučava onome što ne zna كلا إن U istinu, čovjek se uzobijesti. Čim se neovisnim osjeti. A gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Vidjeli ti onoga koji brani عبدا إذا صلى robu da molitvu obavi? أرأيت إن كان على الهدى Reci mi, ako on misli da je na pravome putu أو أمر بالتقوى ili ako traži da se kumirima moli, أرأيت إن كذب وتولى reci mi, ako on poriče i glavu okreće, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Zar on ne zna da Allah sve vidi? كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ Ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ Kiku lažnu, i griješnu. Pa neka on pozove društvo svoje. Mi ćemo pozvati Zebanije. Ne valja to. Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš.